Və heç günlərin bir günü sən özünü hesaba çəkdinmi? Və gününün səhifəsinə baxdınmı? Və gününü nə ilə başlamısan və nə ilə qurtarmısan? Bəkrül Əl-Muzən rəhiməhullah deyir ki, Mə min yevmin əxrəcəhullahu ilə dünya illə yəqul. Yəni Allah Teala'nın dünyaya çıxartdığı hər bir gün deyər ki, İbnə Ədəm iqtənimni, Adəm evladı məndən istifadə et. Fələalləhu lə yevmə ləkə bə'di. Ola bilsin, məndən sonra sənin günün olmasın. Və lə leylətə illə tünədi və hər bir gecə də deyər ki, çağırar ki, İbnə Ədəm iqtənimni, Adəm evladı məndən istifadə et. Ləalləhu lə leylətə ləkə bə'di. Ola bilsin, məndən sonra sənin başqa gecən olmasın. Nə qədər artıq günlər keçir və ömürlər qurtarır və bu günlərdə, o ömürlərdə nəfsini hesaba çəkənlər azdır. Və özlərini mühasibə, hesab qamçısı ilə vuranlar, danlayanlar azdır. Çoxlarının günləri yəni qəflət dənizində keçir. Arzular içərisində keçir. Yəni fəcr açıldıqdan sonra, fəcr doğduqdan sonra görürsən ki, çoxları günlərini sadiq, qeyri-sadiq niyyətlə qarşılırlar. Gün gedərsə və gecə gələrsə görərsən ki, bunlar yenə öz yataqlarına həmin niyyətlə qayıdırlar. Hikmətli insanlardan birinə deyildi ki, bi ayyi niyyətin yaqumur raculu an firashihi. Yəni insan ki, yatağından hansı niyyətlə durur? O dedi ki, la yusalu an qiyam hatta yunzara kayfa yanam. Yəni qiyam barasında soruşulmaz onun ya, necə yatmağına baxmadıqca. Sonra yusalu anil qiyam. Sonra qiyam barəsində soruşula bilər. Fəmən ləm ya'rif keyfə yənəm la ya'rifu keyfə yaqum. Yəni necə yatacağını, yatdığını bilməyən necə duracağını da bilməz. Yəni budur müsəlman qardaşım, Artık güneş doğur ve batır. Sen o günü nəfsini hesaba çəkdinmi? və bu gündə mən salih əməllər təqdim etdimmi? Və hansı əməllərlə mən günümü qarşıladım? Bəli, çoxları yəni gününün saatlarına diqqət yetirmir. O lakin sənin nəfəslərin, ey Adəm oğlu, sayılıb, bəlli, bəlli sayı vardır və sənin saatların həmçinin o saatlarda olan nəfəslərin yazılmışdır. Kəf surəsində Allah Teala buyurur ki: "Və vubi'al kitab" فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا Yəni, qiyamət günü kitab qoyulanda sən günahkarları qorxu içərisində görərsən. Yəni, o kitabda olanı gördükdən sonra, yəni günahlarını gördükdən sonra və deyərlər ki, ya vaylətənə, vay bizim halımıza, məli hədəl kitab, nə olub bu kitaba, nə kiçik, nə də böyük günahı buraxmadan, tərk etmədən hamısını yazıb qoruyub. Və vəcədu məamil hadirə. Və onlar etdikləri əməlləri hazır görəcəklər. Və la yazlimu rabbuka əhədə sənin Rəbbin heç kəsə zülm edən deyildir. Yəni artıq bəlli nəfəslər və əməllər də həmçinin yazılıb əgər yəni, qafil insanlar yəni, bunu dərk etsəydilər, özləri üçün ehtiyat görərdilər və azınlıq yolundan çəkinərdilər. Lakin müvəffəq olan isə azdır və yolu görənlər azdır. Hikmətli insanlardan biri deyir ki, İlə əsbəhər rəculə yənbəği ən yənvi ərbaət əşyə. Kişi sabahladığı zaman yəni, dörd şeyi niyyət eləməlidir. Birincisi, Allahın fərz etdiyi əməlləri yerinə yetirmək. İkincisi, Allahın qadağan etdiklərindən çəkinmək. Və üçüncüsü, özü ilə kim arasında yəni müamilə varsa, rəftar varsa, onlar arasında ədalətli olmaq və dördüncüsü, özü ilə rəqibləri arasında yəni islah etmək. Əgər insan bu niyyətlərlə sabahlayarsa, onun salihlərdən və xoşbəxtlərdən olduğunu umaram. Və artıq bu kəlmələri söyləyən, yəni xeyir qaplarına məhfil olmuşdur və düz sözü deməyə məhfil olmuşdur. Və deyir, ey ağlı insan, sən fikirləş və nəfsini hesaba çək, sən bu sinifdənsənmi? Əgər sən onlardansansa, Rəbbinə həmd et və Rəbbinin fəzilətindən atmalısını istə və həmçinin doğru yolda sabitliyi istə. Əgər sən onlardan deyilsənsə, və yəni, vaxt keçməzdən əvvəl yoluna qayıt və işini islah etməyə səy et və Allah Teala'dən xoşbəxtçilik yoluna müvəffəq etməyi istə ey gününün saatlarından qafil qalan, bil ki, səndən qafil deyirlər. Ey, yəni əylənən və bil ki, sənin əməllərin etdiyin hər bir iş sənin üçün sayılır. وَلَا يَخْرُجُ عَلَيْكَ صَبَاحُ يَوْمٍ إِلَّا وَهُوَ يَدْعُوكَ إِلَى رَبِّكَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى Yəni, hər bir sabah, hər bir gün səni Rəbbinə çağırır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Mə qala'at şəmsun qattu illə bu'isə bi cəmmətəyhə mələkən innəhə ləyusmi'an əhləl ard illə səqələyn. Yəni, hər gün, yəni günəşi doğan hər bir gün, yəni iki dənə mələk nazil olar və onlar yer əhlini eşitdilər insan və cindən başqa və deyər ki, Yə əyyuhən nəs həlummu ilə Rabbikum, ey insanlar, Rəbbinizə tərəf gəlin, fə innəmə qallə və kəfə xeyru mimmə kəsurə və əlhə. Yəni, həqiqətən az olub kifayət olan, kifayət edən ə, e, çox olub yayındırandan daha xeyirlidir. وما غربت شمس قط إلا وبعث بجنبتيها ملكان يناديان اللهم عجل لمنفق خلفا وعجل لممسك تلفا və həmçinin gecə olduqda da yəni iki mələk deyər ki Allahım sən yəni Allah yolunda xərclənin malını əvəzini ver və saxlayanın və xərcləməyən malını tələf et. Və bunlar yəni günləri görürsən keçir, boş yerə, yəni özləri hiss etmirlər. Onların günəşlərinin, yəni günlərinin günəşləri günahlarla doğur. Və həmçinin baxdıqda da günahlarla bitirirlər. Yəni, ey miskin, və həl umrukə illə əyyəm. Sənin günün, sənin ömrün günlərdən ibarət deyilmi? İdən qadab inqadda aleykəl mevt artıq, qutardıqda sənin ölüm vaxtın çatır. Və idə cəəl mevtu fəqad təsarramat əyyəmuk və ölüm gəldikdə də sənin günlərin artıq tamamlanır. Udfirul mavta qudvətən və əşiyyə. Yəni, sən şair buyurur ki, sən ölümünü səhər axşam xatırla və rə səadikəl qisarul vəhiyyə və həmçinin və o qısa saatlarını qoru, riayət et. Həbkə qad miltə kullə mə təhmilul ard fəhəl bəvədəki illən məniyyə. Yəni, tutaq ki, sən yerdə olan hər bir şeyə nail oldun, yer üzərində olan hər bir şeyə nail oldun və bundan sonra ölüm deyilmi? Qeylə li Muhammed ibn Vasiya keyfə asbahdə. Muhammed ibn Vasiya deyilir ki, sən necə sabahladın? Qalə, mə zannuka bi raculun yəltəhilu iləl-əxirə kullə yevmin mərhələ. Sənin o insan barəsində zənnin nə olar ki, o hər gün Rəbbinə tərəf, axirətə tərəf bir mərhələ yaxınlaşır. Davud Ay rahimehullah deyir ki, "İnnemel leylu ven naharu marahil yenziluhan nas marhala marhala." Yəni gecə gecə və gündüz insanların yəni enliyi, dayandığı bir mərhələlərdir. Mərhələ-mərhələ axirətə yaxınlaşır. Hətta yəntəyi dəlikə bihim ilə axiri səfərim, hətta o mərhələlər, günlər onu səfərinin axırına çatdırana qədər. Və in istiqatə ən tuqaddimə fi kulli mərhələtin zədən limə beynə yədəyhə fəfəal. Əgər sən bacarsan, bu hər bir mərhələdə, o birisinin qarşısında olan mərhələdə bir yaxşı əməl təqdim etməyə bunu et. Və innə inqita'ə səfər ən qaribin məhu. Yəni, çünki səfərin qırılması, çatması yaxındır. والأمر أعجل من ذلك iş daha tezdir. Fətəzəvvət li səfərikə vaqdi mə əntəqad. Buna görə səfərin üçün hazırlıq gör, o azqı götür. Suheym Mevlə Bəni Təmim deyir ki, Cələstu ilə Amir ibn Abdullah və huvə yusalli. Mən Amir ibn Abdullahın yanında oturdum, o namaz qılırdı və o namazını qısa qıldı. Sonra mənə yönələrək dedi ki, yəni məni tez rahatlandır. Yəni ehtiyacını bitir, mən tələsirəm. Dedim ki, o mə tubədir. Nəyə tərəfdirsən? Dedi ki, Allah sənə rəhm etsin, mələk, ölüm mələyi. Fəqalə fəqumtu anhu, deyir ki, artıq mən ondan qalxdım, yenə o namazına başladı. Əxil müslim, edi müsəlman qardaşım və salihlər belə saatlarının, ömürlərinin qiymətini bilərdilər və onları itaətdə keçirməyə həris olardılar. Və buna görə hər bir ağıllı insana yəni, layiqdir ki, onu, yəni, öz nəfsini hesaba çəksin və onu itaətə yönətsin və hər bir yeni gününü yəni, itaətlə, yaxşı əməllərlə, niyyətlərlə qarşılasın və həmçinin yatağına girdiyi zaman və nəfsini hesaba çəksin, nəfsini suallara tutsun və necə nəfsi hesaba çəkməlidir? Mavadi rəhməllah deyir ki, ən yətasaffaha fi leylihi ma sadara min əf'ali nəharihi. Yəni gecə olduğu zaman ə, e, gününün əməllərini, yəni gününü səhifələsin günündə nə kimi əməllər edib. Fə innə leylə axtarul xatir və əcmalul fikr çünki gecə fikrin toplanması üçün, fikrin cəm olunması üçün, üçün daha yaxşıdır. Fə in kana mahmudan amda əgər görsə ki, o günü yaxşı əməllər işləyib, onu daha da artırsın, e, davam etsin və əsbəu və şəkələ və daha və bunun ardınca və buna oxşar əməllərlə bitirsin, tamamlasın. Və in kana madmuman istidraka və in amkana və intəhə an misli fil mustaqbal əgər görsə ki, yaxşı əməllər əməl etməyib, onu düzəltməyə çalışsın. Gələcəkdə bir daha o əməllərə yol verməsin. İbn Ömər radiyallahu anhuma ilə fətətxu salatu cəmaətə əhiyyətil kəlliyyə. İbn Ömər radiyallahu anh, cəmaət namazına gecikəndə e, o gecəni səhərə qədər namaz qılar. E, bir dəfə məğrib namazına gecikdi. E, iki ulduz doğana qədər, yəni iki qul azad etdi. Əhnəb ibn Qays rahiməhullah, yəni çırağın yanına gələrdi və barmağını onun üzərinə qoyar, odun üzərinə qoyar və sonra deyərdi ki, hiss, yəni hiss et, yəni bunu dad, ey Hüneyf. Və sonra deyərdi ki, ey Hüneyf, özünün adını çəkər və deyərdi ki, filan günü filan əməli etməyə sən nə, nə vadir etdi, filan əməli etməyə sən nə vadir etdi. Ə, əxil müslim, yəni müsəlman qardaşım beləcə salihlər nəfslərini hesaba çəkərdilər və onların günlərinin saatları boş yerə keçməzdi və onların ömürləri itaatsiz keçməzdir və ey ağıllı insan, sən də yəni verilən sənə gün, yaşadığın hər bir gün sənin üçün bir qənimətdir və buna görə Allah Taala'ya şükür etməlisən. Səid ibn Cübeyr rahimehullah deyir ki, "Kullu yawmin ya'ishuhul mu'min ghanimə." Yəni müsəlmanın, möminin yaşadığı hər bir gün onun üçün bir qənimətdir. Bəli, həqiqətən də belədir ki, yəni möminin yaşadığı hər bir gün onun üçün bir qənimətdən sayılır. Çünki bunun bu həmin gündə yaşadığı hər bir gündə o xeyir əməllərini artırmaq üçün bir fürsətdir və salih əməlləri azuqə tövbə etmək üçün bir fürsətdir və həmçinin Allaha dönmək, Allaha qayıtmaq üçün tövbə üçün bir fürsətdir. Lakin bunu başa düşənlər azdır və o günlərinin saatlarından istifadə edənlər azdır. Və insanların çoxuna gəldikdə isə günlərinin yəni saatlarından qafildirlər. Əksinə həm yəni günləri, ömrünün saatlarından qafildirlər və günləri artıq keçir və ömürləri onların qəflətdə keçir və dünya onları arzuları ilə yayındırmışdır və doğru yoldan bəzəkləri ilə, bərbəzəyi ilə yayındırmışdır və şeytan onları arzu içərinə salmışdır. Hasan el-Basri rahimehullah buyurur ki: "Zeyyene lehumul hataya ve medde lehum fil amal." Yəni şeytan e, insanlara günahları bəzətmiş və onları arzular içərisinə salmışdır. İbn Hacer rahimehullah buyurur ki: "Və yetevalladu min tulil əməl." Yəni çox uzun arzudan nə ortaya çıxır? İtaətdə tənbəllik, tövbəni gecikdirmək, e, və dünyaya istək və axirəti unutmaq və qəlbin sərtləşməsi. Çünki qəlbin incəliyi və qəlbin saflığı ölümü xatırlamaqla qəbri, savabı və cəzanı və qiyaməti xatırlamaqla olur. Fətale aleyhimul əmədu fəqasət qulubuhum artıq o müddət uzandığına görə onların qəlbləri sərtləşmişdi. Ey müsəlman qardaşım, həqiqətən ağlı insan o insandır ki, yəni günlərini axirət üçün axirətinin tar tarlası edər və o tarlada salih əməllər əkər və salih əməlləri e, əkdikdən sonra suvarar ki, sabah onun səmərəsini bitsin. O gün ki, artıq yəni hər bir insan etdiyinin biçəcəkdir, xeyir bizə xeyir, şər bizə şər. Və ağıllı insan bilməlidir ki, onun günü ömründəndir və onda mənfəətli əməllər edəndir və həmçinin ondan istifadə edəndir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Bədiru bil əməli fitədən kəqita'l leylil muzlim yusbihur raculu mu'minən və yumsi kafirən. Yəni, gecə qaranlığı kimi, yəni fitnələrdən gəlməzdən əvvəl, yəni əməllər etməyə tələsin artıq yəni kişi mömin olaraq sabahlayar və kafir olaraq axşamlayar və yaxud da mömin olaraq axşamlayar və kafir olaraq sabahlayar yəbi'u dinəhu bi'aradin minəd-dünya və dinini dünyadan olan hər hansı bir məqsədə görə ə, satar. Peyğəmbər s.ə.v başqa hədisdə buyurur ki, İqtənim xamsən qablə xamsin, beş şey gəlməzdən əvvəl beş şeydən istifadə et, şəbəbətə qablə həramik, qocalmazdan əvvəl cavanlığından, və sıhhətəkə qablə suqmik, av səqamik, ə, e, xəstələnməzdən əvvəl sağlamlığından, və qinayətə qablə fəqrik, kasıblıqdan əvvəl varın, varından, varlığından, və fərağətə qablə şuğlik, və məşğul olmazdan əvvəl boş vaxtından, və həyətəkə qablə mövtik, ölməz Həcdən əvvəl həyatından. Hakim rəvayət edir və Şeyx Albani hədisi səhləşdirmişdir. Mücahid rahiməhullah buyurur ki, قال لي عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر من ذلك يا مجاهد اي مجاهد اذا اصبحت فلا تحدث نفسك من المساء sabahladığın zaman nəfsini axşamla danışdırma Və idə əmsəytə fələ tuhaddis nəfsəkə bis sabah, axşamladığın zaman nəfsini sabahla danışdırma. Və xuz min həyətikə qablə məmətik və həyatından, ölməzdən əvvəl həyatından götür. Və min sıhhətikə qablə suqmik əv səqamik və xəstələnməzdən əvvəl sağlamlığından istifadə et. Və innəkə lə tədri məsmuka qadən. Çünki sən bilmirsən, sabah sənin adın nə olacaqdır? Müsəlman qardaşım, sən bugün nə hazırladın, hansı ki, o gün üçün ki, o gün sən qəbrində tək qalacaqsan. Sən, yəni, arzuları yayındıran şəxslərdənsənmi? Və yoxsa, yəni, bu yolu görənlərdən və sabahsı üçün əməl edənlərdənsənmi? Nasr ibn Muhammed Səmərqan deyir ki, Ən-nəsu yusbihun alə sələt əsnaf. Yəni, insanlar üç sinif üzrə sabahlayırlar. İnsanlar üç, üç sinif üzrə sabahlayırlar. Sınıfın fi tələbil məl. Bir sinifi mal axtarmaq üzrə sabahlayır, mal tələbində sabahlayır və bir sinif, e, bir sinifdə vardır ki, günah tələb etməklə sabahlayır və bir sinifdə yolu axtarmaqla sabahlayır. فəəmmə mən asluha fi talabil məl yəni mal tələb etməklə sabahlayan fəinnəhu la yakulu fawqa ma razaqahu Allahu taala və in aksara'l mal ona qədər çox mal toplasa da Allahın ona bəxş etdiyindən artıq yeyə bilməz və mən asbaha fi talabil itm əgər bir insan o kəs ki günah arxasınca günah tələb etməklə sabahlayır lahiqahu el havan vel itm ona e, günah və həmçinin zəlillik çatar O insan zəlil olar və kim yol ardınca yolu axtarmaqla sabahlayarsa, Allah Teala ona ruzini də verər və həmçinin ona yolu da göstərər. Həqiqətən müvəffəq olan o insandır ki, e, bu günündən ehtiyac qədər götürər Və bədbəx insan odur ki, və saatlarını, gününün saatlarını itaətsiz halda Rəbbinə itaət etmədən keçirər e, və ehtiyac günü üçün əməl etməz. Fəeyyü şəqain a'zam min rəculun muddə ləhu fil əcəl, thumma ətə rabbəhu qalilul hazı minə həsənət. O insandan daha bədbəx insan kim ola bilər ki, Allah Teala onun ömrünü uzadıb, uzun ömür verib, sonra Rəbbinin yanına az savablarla gəlsin və ey qafil insan, artıq ayıl və sən əməl etməzdən əm, əvvəl əməl et. Yəni ki, qiyamət günü əməl edə bilməyəcəksən və e, sən quyuya atılmazdan əvvəl, təqdim olunmazdan əvvəl salih əməllər işlə. Çünki bu saatlarda, bu günün saatlarında sənin üçün möhlət vardır, onlardan istifadə et və bu xeyir əməlləri sabaha saxlama. Ey müsəlman qardaşım, e, gitəcək gün girdiyi zaman nəfsini hesaba çək və əməllərini düzəlt. Əgər riqafil insan hər gün özünü hesaba çəkərsə, o yuxusundan, mürgüsündən ayılar və kör olmasından əvvəl görər. Lakin çoxları nəfsinin ayıblarını, bəlalarını görmür. Buna görə onların günləri itaətsiz keçir, zay olur və ömürləri özləri hiss etmədən də yoxa çıxır. Fəyə mən cəalət e, yevməkə matiyyətə şəhavatikə əfiq. Yəni, ey insan, yəni günləri, şəhvətləri üçün minik edən ey insan, sən artıq ayıl. Və aləm bi ənəl umrə məhmə talə fə innəkə fə innə əyyəməhu sətənqadı. Bil ki, günlər nə qədər uzansa da o günlər qurtarmalıdır və ondan sonra yalnız ölüm vardır. Fə bədir ilə mühasibəti nəfs. Ona görə nəfsini hesaba çəkməyə tələs. Və aləm bi ənəl dünyə dərul qurur. Və mə vəsiqə bihə illə cəhilun qafil. Yəni, bil ki, dünya həyatı aldadıcı bir diyardır, həyatdır və buna inanan yalnız e, cahil və qafil insandır. Və ilə əsbahdə sabahladığın zaman sən gününü Allahı zikr etməklə başla, necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurmuşdur, Əlhamdülilləhilləzi əhyənə bədəmə əmətənə və iləyhin nüşur. Bizi öldürdükdən sonra dildən Allah həmd olsun və bizim axır dönüşümüz də onadır və həmçinin Allahum bikə asbahna və bikə əmseyna və bikə nəhyə və bikə nəmut və ileykən nüşür Allahum səninlə sabahladıq və səninlə axşamlayırıq və səninlə dirilir və səninlə ölürük və axır dönüş sənədir. Sonra gününü sadiq niyyətlə başla itaətlərə qəti olaraq qərar verərək və həmçinin günahlardan çəkinməyə qərar verərək və həmçinin Rəbbindən e, müvəffəqiyyət istə, onun razı qaldığı əməllərə yönəlməyə müvəffəqiyyət, müvəffəqiyyət istə. Və lə tənsə nasibəkə min zikrillə və Allahın zikrindən olan payını unutma və günün Allahı zikr etmədən keçməsin və həmçinin fərz əməlləri yerinə yetir. Hansı ki, Allah Teala ona e, sənə buyurur, fərz edib, beş namazdır, çağırıldığı vaxt və müsəlmanlardan öz əziyyətini saxla və zəiflərini rəhim et və onların cahillərini bəsirətli et, yəni onlara elm öyrət və müsəlman qardaşının üzünə gülümsə və bu da sədəqədir və həmçinin müsəlmanlara nəsihət edənlərdən ol və müsəlmanlara xeyir istə, necə ki, özünə istəyirsən və lə təstəhqir əmələ minəl məruf, xeyir əməllərdən heç birini aşağı görmə, balaca görmə, hətta sənin göz gözündə balaca olsa da və Allaha yaxınlaşan yaxınlaşdıran hər bir fürsət gördüyün zaman, yəni onu tərk etmə, ondan istifadə et və öz payının həsənətlərdən olan payını çoxalt, çoxalmasına həris ol, necə ki, sən dünyada mallarının çoxalmasına həris olduğun kimi və şübhələr yerindən uzaqlaş və öz dininin e, artıq yaralanmasından dininlə qaç həmən yaralandığı yerdən وَابْتَعِدْ بِنَفْسِكَ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ يُوقِعَكَ فِي مَعْصِيَةِ اللّٰهِ və səni Allahın, e, yəni Allaha asi olmağa salan hər bir şeydən nəfsini uzaqlaşdır və Allaha yaxınlaşdıran əməllərə yönəl və axırda da ical niyyətkə daimən, daimən öz niyyətində tut, salih əməlləri işləmək, haramlardan çəkinmək, çünki insanın niyyəti bağlamasında, niyyət etməsində xeyir əmələ savab var. Hətta insan etməsə də insanın niyyəti olarsa, o niyyətində savab vardır. <clears throat> Müsəlman qardaşım artıq yəni xeyir əməlləri çoxdur və bu yəni onlardan bir hissəsidir. Yəni cüzi bir hissəsidir. Sadəcə bəzisinə diqqətin yönəldilməsidir və müvəffəq insan o insandır ki, gününü səadətin günlərindən, xoşbəxtliyin günlərindən edər və həmçinin o gündə <clears throat> yəni xeyirli əməlləri, itaətləri azuqə edər və salih əməllər işləyər. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: <clears throat> "Mən qada iləl məscidi أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح kim səhər və axşam məscidə gedərsə Allah Taala ona hər gedişində səhər və axşam cənnətdə ziyafət hazırlayar. Fətəzəvvət əxil muslimin yevmikən yevm məadik. Ey müsəlman qardaşım, bu günündən artıq qiyamət günü üçün hazırlıq et, yəni, yəni hazırlıq götür. Və la tumliyənə fi sahifətikə illə mə yesurruka qadən ən tərahu və sabah görmək istədiyin, hansı ki, o görərək onu şad olmaq istəyirsən, səhifəni də yalnız o əməllərlə, səni sevindirəcək əməllərlə doldur. Və vəftətih yevməkə bis salihət və gününü salih əməllərlə aç və salih əməllərlə tamamla xətm elə və cəl mə beynəhumə xeyr vasıqatın li xeyri bidayətin və xitəm və onun arasında olanları isə ən xeyirli vasitələrdən et. Yəni, Allah Teala eşitdiyi faydalardan etsin və bizi salih əməllərə müvəffəq etsin e, və bizə həmişə yəni, haqqı haqq kimi göstərib, haqqa tabi olanlardan etsin və batili batili kimi göstərib və batildən çəkinənlərdən etsin. O sallallahu əleyhi və səlləm və alihi və səhbə etmək. Allah razı olsun.